Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման 20-րդ դարավերջին հայ ժողովրդի ապրած ողբերգական իրադարձությունն է 1988 թվականի փետրվարի վերջերին Ադրբեջանի Սունգայետ քաղաքում իրականացված եւ առ այսօր միջազգային իրավունքի ուժով դատապարտման չարժանացած ցեղասպանական ակտը։ Եվ իրոք արդեն 34 տարի է անցել Սումգայիթյան ոճրագործությունից ադրբեջանական այդ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների զանգվածային ջարդերից ու կոտորածներից։ Եմեն ափսոսանքի զգացումով կարող են կարծանագրել, որ առ այսօր էլ միջազգային հանրությունն իրավական գնահատական չի տվել այդ արյունալի իրադարձություններին Դրանք միանշանակ որակելով իբրև հայ ժողովրդի միհոց հատվածի իսկ ավելի լայն ու խորն ընդգրկմամբ մարդկության դեմ ուղղված միջազգայինորեն դատապարտելի ցեղասպանության ակտ։ Թեկուզ եւ ակնհայտ են այդ ողբերգական իրադարձությունների իրավական գնահատման ու դատապարտման բոլոր համընդունելի ցուցիչները։ Առավել եւս, որ ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն Միավորված ազգերի կազմակերպության 1948 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայում սահմանվում է իբրև որևէ ազգային, կրոնական կամ էթնիկ խմբի մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ մտադրված համակարգված ոչնչացում։ Անշուշտ միջազգային իրավական այդ նորմը լիովին հատկանշական է 20-րդ դարաշրջին եւ դարավերջին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության փաստերի համար Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեմդյան ու Արևելյան Հայաստանում 1915-1923 թվականներին, որ իրագործել են երի թուրքական իշխանությունները, Իսկ այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության տարիներին 1918-1920 թվականներին, ապա եւ խորհրդային Ադրբեջանում 1988-1990 թվականներին, այնուհետև անկախացած Ադրբեջանի իրագործման հաջորդաբար 1991-1994 թվականներին, 2016 թվականի ապրիլին եւ 2020 թվականի աշնանը Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծած պատերազմների ընթացքում Չնայած նրան, որ միջազգային հանրությունը դեռևս Սումգայիթի ոչրագործությունը չի ճանաչել որպես ցեղասպանություն, բայց այն դատապարտել են Եվրախորհրդարանը, Միացյալ Նահանգների Սենատը, Արգենտինայի խորհրդարանը, ահավասիկ քաղվածք Եվրոպական խորհրդարանի Սումգայիթի կոտորածը դատապարտող բանաձևից, որ ընդունվել է 1988 թվականի հուլիսի 7-ին։ Մեջբերում եմ Նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Հայաստանի մաս հանդիսանալու պատմական իրողությունը մարզի բնակչության 80%-ը կազմում են հայերը, ինչպես նաև 1923 թվականին այս մարզը կամայական որոշմամբ Ադրբեջանի միացնելու հանգամանքը, ինչպես նաև 1988 թվականի փետրվարին ադրբեջանական Սումգայիթ քաղաքում հայերի կոտորածը, Նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանում վատթարացող քաղաքական իրավիճակի պատճառով տեղի ունեցան հայերի զանգվածային սպանություններ Սումգայիթում եւ բռնություններ Բաքվում, ինչի հետևանքով հայերի համար վտանգավոր է ապրել Ադրբեջանում, դա տապարտում է Ադրբեջանում հայ ցուցարարների հանդեպ բռնություններն ու ճնշումները։ Մեջբերման ավարտը։ Սումգայիթի հայ բնակչության 1988 թվականի փետրվարյան ջարդերը որպես ցեղասպանության ակտ քանից իր բանաձևումներում դատապարտել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Համաժեք բանաձևը 2018 թվականի փետրվարին ընդունել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Խորհրդարանական այդ եւ մյուս բանաձևերից, ինչպես նաեւ ժամանակի միջազգային մամուլի բազմաթիվ հրապարակումներից ակնհայտ է, որ համաշխարհային հանրությունը ցնցված էր Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցած հայերի զանգվածային ջարդերի վայրագությամբ ու դաժանությամբ, ջարդեր, որ մոլերանտ խառնամբոխը 1988 թվականի փետրվարի 27-29-ին իրականացրել է ադրբեջանական իշխանությունների փաստացի աչակցությամբ եւ խորթային միության ղեկավարության թույլտվությամբ երկու դեպքում էլ հանցավոր ու դատապարտելի Ստալնյան գազանություններից հետո այն օրերին գրել են մոսկվացի մի խումբ գիտնականներ իրենց բաց նամակում Մեր երկրում չի եղել մի այնպիսի բան, որ այդչափ հետ շպրտեր մեզ քաղաքակրությունից դեպի վայրենություն։ Խորթային միությունը խաղաղ ժամանակներում երբևէ չի վերապրել այն, ինչ տեղի ունեցավ այնուհետև 10-ից մինչև 50 եւ ավելի հոկանոց ավազակախմբերը սփռվեցին քաղաքում մեկ, ջարդում էին ապակիները, հրկիզում ավտոմեքենաները, բայց ամենից գլխավորը փնտրում էին հայերի։ Տարիներ անց 1994 թվականին գրել է Ռոզինա Հանդեսը։ Սումգայիթյան ցեղասպանության զոհերի ճշգրիտ թիվը պարզված չէ։ Ադրբեջանի դատախազության տրամադրած տվյալների հիման վրա ԽՍՀՄ դատախազություն հայտարարել է, որ Սումգայիթում զոհվել է հայ ազգության 26 քաղաքացի։ Սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով ցեղասպանության ենթարկվածների թիվը հասնում է 1000-ի, որոնց աճյունները մինչև օրս հայտնաբերում են Սումգայիթի արվարձաններում նոր շինարարություն կատարելիս։ Մասնավորապես բրիտանացի հետազոտող Թոմ Դեվալը իր Սև այգի խաղաղության եւ պատերազմի արանքում գրքում գրել է. Մեջբերում եմ. Եթե ուշադրություն դարձնենք մահվան մասին տրված բժշկական վկայականների գրանցման համարներին, ապա կտեսնենք, որ այդ օրերին դիահերձարաններում գրանցված է եղել առնվազն 115 դիակ, Իսկ բնական մահերի նման քանակությունը բացառվում է թեկուզ այն պատճառով, որ նախորդ երկու ամիսներին գրանցվել է ոչ ավելի քան 72 մահ։ Միևնույն ժամանակ ըստ ադրբեջանցի ակադեմիկոս Մոլերանտ Հայատյաց Զիա Բոնյաթովի Սումգայիթում 700 հայ է զոհվել։ Բաքվում 9000 Թե որքանով է դա ստուգ այսօր դժվար է ասել։ Քազի ինչպես Սումգայիթի, այնպես էլ Բաքվի ջարդերի հետևանքով մահացածության փաստերը 7 կողպեկի տակ են պահում Ադրբեջանի արխիվներում, առավել եւս որ նահատակվածի դիակները շուտապույտ ցրել էին տարբեր բնակավայրերի դիարաններում, իսկ հետագայում գիշերները բուծության կողետակ հողացած կարել Սումգայիթի մերզակա, նաեւ Բաքվից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնող Պերեկյուշկյուր կոչվող տարածքի Աբշերոնի թերակողզու ամայի վայրերում։ Բայց երևի թե հիմք չունենք չհավատալու Սումգայիթի ու Բաքվի հայոց կոտորածների ամենակտիվ կազմակերպիչներից մեկին, ով տիրապետում էր արկա փաստերին։ Իդեպ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ քննչական խմբի շտաբի պետ Վիկտոր Կրիվապուսկովը Սումգայիթի պարագայում համարյա նույնն է ասում իր Խռովահույզ Ղարաբաղ փաստավավերագրական գրքում, նշելով, որ Սումգայիթում սպանված հայերի թիվը մի քանի հարյուր է հասնում։ Սա նշանակում է, որ Բունյաթովի բերաստվերը ամենայն հավանականությամբ մոտ են իրականությանը։ Հայկական կողմի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերը հաստատում են, որ Սումգայիթյան ցեղասպանությունը կազմակերպված է եղել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ու Կրեմլի հանցավոր թողտվությամբ եւ չի եղել մի խումբ խուլիգանների արարք, ինչպես այդ արյունալի իրադարձությունից ամջետպես հետո սկսեցին ներկայացնել Բաքուն ու Մոսկվան։ Այս առումով ուշագրավ են Սումգայիթյան ժարտերի վերաբերյալ քննարկումները ԽՄԿ կենտկոմի քաղբյուրոյի 1988 թվականի փետրվարի 29-ին նիստում ու դրանցից բխած հետևությունները։ Նիստում առաջին անգամ պաշտոնապես, սակայն շագերտներում ասած հույժ գաղտնի նշվեց, որ Սումգայիթում զանգվածային ժարտերն ու կոտորածը իրականացվել են ըստ ազգային հատկանիշի, այսինքն բացառապես հայազգի անձանց դեմ։ Սակայն խորհրդային ղեկավարությունը շտապեց արգյակ դնել Սումգայի թեմայի վրա հայերի զանգվածային ջարդերը արհեստականորեն մասնատելով առանձին հանցագործությունների։ Հանցագործությունները, որոնք ըստ ցեղասպանության մասի միջազգային համաձայնագրի պետք է որակվեին որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, որակվեցին իբրև խուլիգանական դրտապաճառներով կատարված հանցագործություններ։ Այլ կերպ ասած, քողարկվեց տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, իսկ նրա կազմակերպիչները պարտակվեցին պաշտոնական մակարդակոն։ Այս նողկալի տրամաբանության արդյունք է, որ ԽՍՀՄ լուսավորության նախարարությունը ջարդերից ընդամենը մի քանի ամիս անց փոխանցի Կարմիր դրոշ շնորհեց Սումգայիթի իշխանություններին մտաղ սերնդի ճիշտ դաստիարակության գործում ցուսաբերած երանդոն ջանքերի համար։ Իդեպ հայ հանրության շրջանում ահա տասնամյակների վեր այն տեսակետն է շրջանառվում, թե Սումգայիթի հայ բնակության ջարդերը Բաքվի պատասխանն են Արցախյան շարժմանը։ Արդյոք դա այդպես է։ Կարծում եմ, եթե ընդունելի լինենք այդ վարկածը, ապա միայն որոշակի վերապահությամբ։ Ըստ իս, դա ոչ այնքան անմիջական պատասխան էր Արցախում 80-ական թվականների վերջերին Վերստին սկիզբ առած ազգային ազգագրական պայքարի, որքան որ տրամաբանական շարունակությունն այն հետևողական նպատակասլաց քաղաքականության, որ տասնամյակներ շարունակ խորթային Ադրբեջանում իրագործվում էր այդ արհեստացին հանրապետության հայաթափման ուղղությամբ։ Ընդ որում, սկսած 20-ական թվականների սկզբներից, երբ ոչների մեկ օրվա ընթացքում 1920 թվականի ապրիլի 28-ին ըստ էության մինչ այդ բուրժուական Ադրբեջանը միանգամից խորթայնացավ Միաժամանակ Քեմալական Թուրքիայի հորթորով եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի շշմամբ կամ այլ կերպ ասած համաձայն այդ տանդեմի մշակած ծրագրի։ Արդյունքում, ինչպես գիտեք, Բաքվում իշխանության եկան նույն այն մուսավաթական հումմեթական գործիչները, ում անմիջական կազմակերպամբ ու համակարգմամբ են 1918-1920 թվականներին արևելյան Մերսկասպիայի տարածաշրջանում իրագործվել հայ բնակչության զանգվածային ջարդերն ու կորտորացները, սկսած Խաչմազ, Ղուբա, Նուխի, Կուտկաշեն գավառներից մինչև Գանձակ ու Արցախ, մինչև Նախիջևան։ Բնականաբար մեն մի գիշերվա ընթացքում բոլշևիկյան կարմիր քղամիտ հագած այդ արյունարբու գործիչները հազիվ թե մեկեն վերափոխվեին հայասերների եւ համակերպվեին տարածաշրջանի բնիկ հայության հետ խաղաղ բարեկամական գոյակցության մտքին։ Ոստի անսպասելի չէր, որ նույն այդ իշխանությունները կտրականապես դեմ էին եւ հենց առաջին իսկ պահից արգելում էին ջարդերից մազապուրս նախիջևանահայության վերադարձին հայրենի բնակավայրեր։ Խնդիր ունեին հայաթափել Նախճեվանի երկրամասը եւ անմիջապես ձեռնամուխ եղան իրենց համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ խնդրի հետևական իրագործմանը։ Ինչպես գիտեք, բնիկ հայության հայրենազրկման այդ գործընթացը, որ հետևականորեն տեղի էր ունենում 7-10 ամյակ շարունակ, իր տրամաբանական ավարտին հասվեց 1988 թվականի աշնանը, երբ հայության վերջին խրիլակները բնաջնջման սպառնալիքից դրթված ստիպված եղան լքել իրենց պապենական օջախները։ Անսպասելի չէր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարմարզը Բաքուն սահմանագծեց պատմական Արցախի մի փոքր հատվածում, մարզկենտրոն դարձնելով Ոչ թե Շուշի բերթակղակը, ինչպես կանխորոշված էր Կովբյուրեի բոլորիս հայտնի տխրարչակ որոշմամբ, այլ Խանքենդի կամ պատմական Վարարական գյուղը, այն վերանվանելով Ստեփանակերտ։ Իսկ հայկական երկրամասի մյուս հատվածները միակցվեցին խառը մասամբ կամ մեծամասամբ թաթարական բնակչության բնակեցված տարածքներին, ձևավորելով ինքնավար մարզից անջատ հարակի շրջաններ, իշխանությունը հանձնելով բացառապես կամ հիմնականում մուսուլման գործիչներին։ Այդպես զիավորեցին Շամխորի, Խանլարի, Դաշկեսանի, Կասում Իսմայլովի, Գետաբեկի, Շահումյանի, Բարդայի, Միրբաշիրի, Աղդամի, Կարիագինոյի հետագայում Ֆիզոլու, Ջաբրայիլի, Զանգելանի, իսկ մարզից արեմուտ Արցախը Հայաստանից լայնատարած գոտիով անջատելու նպատակով Ղոբատլուի, Լաչինի, Քելբաջարի շրջանները Նույն այդ հայաթափման քաղաքականության պատեհ պայմաններ էին 20-30-40-ական թվականներին գյուղերի այսպես կոչված կուլակաթափման եւ կամ հակախորհրդային տարրերի մեկուսացման վերացման նպատակով Ադրբեջանի ողջ տարածքում իրագործված ստալինյան հավասանքները, որոնց ընթացքում հիմնական թիրախ էր ծառայում հիմնականում հայ ազգաբնակչությունը։ Այս առումով հատկանշական է Ադրբեջանի կոմքուսի առաջին քարտուղար եւ փաստորեն հանրապետության միանձնյա տիրակալ Միր Ժաֆար Բաղիրովի ցուցումը 1948 թվականին երկրորդ մեկ հողմացրիվ անել բոլոր հայտնի եւ անհայտ դաշնակցականներին։ Պանթուրքիս Միջատագո Բաղիրով անշուշտ չէր կարող հանդուրժել, որ Թալիաթին եւ հայ ժողովրդի մի շարք այլ թուրք եւ ադրբեջանցի դահիճներին տարիներ առաջ շանսատակ առած դաշնակցական կուսակցության նախկին անդամներից ոմանք դերևս գոյություն ունեն խորհրդային Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարի զեկուցագրի համաձայն 1949 թվականի հունիսի 14-ին այդ հանրապետությունից ակսորվել է 1000-ից ավելի դաշնակցական, իսկ թիվ 9711 ապրանքատար գնացքակազմը տեղափոխել է միայն Լեռնային Ղարաբաղից աքսորվածներին։ Ելրոմը նշեմ նաև, որ նույն այդ օրը առանց որևէ մեղադրանքի կամ անհատական եզրակացության կամ բացատրության, մի խոսքով առանց դատու դատաստանի շուրջ 15000 հայ բռնի տեղահանվեց Անդրկովկասի հանրապետություններից եւ Սևծովյա արաբնյա տարածքներից, իսկ նրանց Ալթայի երկրամաս տեղափոխելու համար պահանջվեցին ընդհանուր առմամբ 16 ապրանքատար գնացքակազմեր։ Խորթային Ադրբեջանի ղեկավարության համար հայաթափման միանգամայն պատեհ առիթ էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, որի ընթացքում գործող բանակ զորակոչվեց Ադրբեջանի հայ ազգաբնակության յուրաքանչյուր երրորդը իսկ յուրաքանչյուր 18 ադրբեջանցուց ընդամենը 1 հոգի։ Միայն Արցախից, ներառյալ նաև երկրամասի հյուսիսային հատվածը, ռազմաճակատ է ուղարկվել 90000 հայ, այդ թվում 2000 կին։ Նրանցից ավելի քան 40000-ը սովվեց տարբեր ռազմաճակատներում։ Ինքնավար մարզը եւ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի հայաբնակ վայրերը հայաթափելու հարմար արիտներ էին ինչպես հանրապետության տապաստանային խոպան տարածքները յուրացնելու, նույնպես եւ Սումգայի Մինգեչաուր Ալի Բայրամլի խոշոր արտոնաբերական կենտրոնները կառուցելու գործընթացները եւ դարձյալ առաջնահերթ կարգով ամենուրեք, այդ թվում առանձնապես Արցախում, այդ տարածքները աշխատանքի ուղարկվեցին հայ երկրագործները, շինարարներն ու մասնագետները։ Այնպես որ Սումգայիթի եղերնը պատահականություն կամ զուգադիպություն չէր, այլ հատուկ ծրագրի եւ դրա հետևական իրագործման միանգամայն հարմար առիթ ու հերթական փուլ, որը եթե տեղի ունեցած չլիներ խորթային իշխանության օրոք եւ անգամ եթե չլիներ Արցախյան շարժման առիթը, ապա անխուսափելիորեն կերականացվեր Ադրբեջանի անկախության հրճակումից հետո, ինչին ականատես եղանք 1991-ի աշնան Արցախի դեմ Բաքվի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում, նույնպես եւ կրկնում եմ 2016 թվականի ապրիլյան եւ 2020 թվականի աշնանային պատերազմներում, որպես միևնույն հայաճինչ քաղաքականության տրամաբանական շարունակություն։ Այլ խնդիր է, թե ինչպես եւ ում թույլտվությամբ խորթային կայսրության մեկ միավոր միութենական հանրապետությունը հանդգնեց նման ռիսկի դիմել։ Միութենական կենտրոնի բաց աչքի առաջ անպատիժ իրագործելով Սումգայիթի, Գանձա Կիրովադի, Բաքվի, Ադրբեջանի մյուս տարածաշրջանների ու բնակավայրերի 100 հազարավոր հայազգի քաղաքացիների արյունալի կոտորածներն ու բռնատեղահանությունները։ Պատերազմ սանձազերծել միևնույն խորհրդային ու միջազգային օրենքների հիման վրա նույնպես պետական անկախություն հրշակած երկրի Արցախի հանրապետության դեմ։ Այլ խնդրի նաև, թե դարձյալ ինչպես եւ ում թույլտվությամբ անկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունը նույն Մոսկվայի եւ միջազգային հանրության բաց աչքի առաջ 4 տարվա ընդմիջմամբ երկու անգամ հանդգնել անպատիժ պատերազմի ելնել դե ֆակտո նույնպես անկախ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության դեմ Այն պարագայում, երբ արկա հիմնախնդրի իրավական հանգուցալուծումը բացառապես միջազգային բանակցային կարգավորման ենթակա է եւ ՄԱԿ-ի լիազորմամբ գտնվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության բարձր հովանու ներքո։ Այդ եւ հարակից խնդիրները անշուշտ առանձին ուսումնասիրության առարկա են։ Դրանց հատուկ կանդրադառնանք մեր հետագա զրույցներում, բարձելու համար, թե ժողովրդական բառով բանով ասած, որտեղ է թաղված շան գլուխը։